Anna Bon di Venezia estis itala componistino cae interpretistino. Si devenas de successa itala familio de oper artistoi cui concertis en multae Europae landoi. Si estis filino de la soprano Rosa Rubinetti Bon cae sia patro estis la Bologna artisto, libretisto, architecto, cae sceneia decorasi isto Girolamo Von. En la agio de quar iaroi, la gepatro ideana enscribis sin ciel studentinon ce la famorfeio por knabinoi cae santempe grava musica lerneio ospedale de la pietà en Venecio tie instruis tre bonae musicistoi, kiel Francesco Gasparini, Onofrio Penati, kai ec Antonio Vivaldi. La Knabina Orchestro de Ospedale havis bonegan internazian reputazion. Tie Knabinoi i Junulinoi estis trainitai ancau pri violoncello, Questis considerata maldezza en la tiama Europa. En tia lerneio Ana studis violonon, su la instruistino Candida de la Pietà. Kvankam en los de la Pietà, si periodi voyagis con i gepatroj por esti presentita en Europa europae scenejoj quiel musica mirindaju. Chiam Anna farigis dec ochiaragia, she reunuigis con sia familio en Bairet, quie schia igepatroi acceptis postenon ce la cortego de la princino Vilgelmino de Prusio, la pliagia fratino de la regio, quio estis talenta musicistino. En la cortego, Anna Bon la posición de chambro Musica virtuoso. kaj dediĉis siajn unuajn komponaĵojn verkitaj kiam ŝi estis deksesjaraĝa al la Regio Frederico la Granda. la opinio de Iui autoroi, Anna Bon conis la guston cae musica tecnicon de la li mem flutisto, cae tiel iu sense si adaptis sia in componajoin. La sonatoi enjavas amplexa in tecnica in fragmentoin en mesa registro cun malmulte i chanzoi despirado. spirado. Conforme alla balciato de Frederico pri la malgioiai au melancoliai adagioi, Siai componajoi ofertas pli positivan perspectivon, cun simplei melodiei linioi, taugai por ornamado. La longoi de la frasoi estas clari definitai, cae ciu movimento estas teme sendependa. i vercoi havas senton de spontanezzo, la modulado y esta chiam logica y kai la tonala arquitectura clara kai bon orda. La princina Wilhelmine forte curagigis la iunan musicistinon, quiu el staris qui el cantistino, clavicenisto cae componistino. La plei multai el xiai componajoi quiui ancora hodia o estas conatai, estis eldonitai dum sia restado en Bayret. Ses sonatoi por fluto, verquitai en la agio de dexes iaroi, ses sonatoi por claviceno, cae la lasta, ses divertimenti, por du flutoi cae continuo ciui estis eldonitai en Nurembergo inter 1756 cae 1759. Crome estas conata ario por opero nomata Astra Soeli, non perdita. Anna Bon di Venezia estas kiel si mem nomisin sur la cobriloi de siai publicajoi. Pos la morto de Schia Bonfarantino, la princino Wilhelmine en 1758, oni sias malmulton pri la posta carriero de Anna Bon. En tiu momento, la familio Bon rimarquis que ili ne plu estas y en Bairet, cae iom pos iom ili revenis a la turneoi tra Europa la lasta conata situo de la familio estis la cortego de la Prinzo Nicolao de Ester en Hungario, que Joseph Haydn estis capelestro kaj en kies ensemblo Ana kaj patrino cantis. y el de Dudeknau, Ana Bon al itala cantisto Mongeri, cae eclogis en districto Hidburghausen. Post sia geedzetso, nenio alia estas conata pri si. Quancan oni certas che Anna Bon mortis en 1777, ciam si edzinigis, tamen ne estas conata registro de si effectiva morto. Si simple malaperis de la música activezzo au mortis por la y registroi. Autoroi opinias que malgrau la y dimensioi de la catalogo de Anna Bon, la ver comem estas potenza, gia maturezzo, sofistichezzo cae originalezzo contrastas a la facto que prescau la tuta vivanta musico de Anabón, devis esti componita antaol ol si estis dudeciara. li rimarcas que Anabón estis grava caibonega transira figuro de la barroca Gisla la classica periodo comparebla al Johann Schobert.